Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi na pravi put, on je upućen, a koga u zabludi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Bog osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik. Kaže stvorite svjetovo u prevodu značenja ajeta, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, hvala uzvišenom Allahu koji nas je uputio na pravi put. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada kunna li nehtedije laula an hadana Allah. Jer mi u istinu ne bismo na pravome putu bili da nas Allah nije uputio. U današnjoj hutbi ćemo ukazati na to koliko je važno govoriti dijelom. koliko je važno svojim ponašanjem i postupcima potvrditi da je doista dini islam kojem pripadamo najbolji, najispravniji i najuspješniji put kojim čovjek na kugli zemaljskoj treba da hodi. Jer uzvišeni Allah je upotpunio islam. I posljednja objava je bila El jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam upotpunio vašu vjeru. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي I upotpunio sam blagodati prema vama. لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ I zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Postavlja se pitanje da li smo mi istinski ubijeđeni da je Islam najbolji put kojim trebamo ići. Jer onaj ko je ubijeđen ko je svjestan vrijednosti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ko je svjestan vrijednosti Islama, u svakom njegovom segmentu on nastoji da ga u praksi primijeni. Najljepši govor, Allah kaže وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ A ima li ljepše govora od onoga koji poziva ka Allahu? وَعَمِلَ صَالِحًا I koji radi dobra djela. وقال إنني من المسلمين i kaže ja sam musliman. Najljepši govor koji čovjek može izgovarati jeste onaj koji poziva k Allahovoj vjeri. Koji poziva onome što će približiti nas uzvišenom stvoritelju, a udaljiti od njegove srđbe. Međutim, vidite koliko se naglašava da to što govorimo potvrdimo dobrim djelima. Da ne bude samo na razini teorije, na razini priče, na razini spoznaje i znanja, nego na razini iskustva i svakodnevnog življenja u svim segmentima, jer mi često napominjemo da je islam cjelokupni sistem života. Od najsitnije do najkrupnije stvari na Dunjaluku islam je rješava. Međutim, cijenjena braćo, mi smo zapali ili trenutno se nalazimo u velikoj krizi kao ummet, kao muslimani svijeta. Zbog čega? Stalno tragamo za odgovorima. Šta nas je dovelo u ovakvu poziciju? Da se muslimani međusobno mrze, da muslimani međusobno ratuju, da muslimani optužuju jedni druge i da na taj način ostavljaju puno prostora neprijateljima da im onda nanose još veće gubitke. Ako želimo saznati odgovor, onda se najbolje vratiti na prvu objavu. Kako je otpočeo Allah objavljivati Kur'an i Kerim svome posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve To je bilo sa pet ajeta sure Alaq Iqra bismi rabbike alladhi khalaq Uči u ime gospodara toga koji stvara. Khalaq al insane min alaq stvara čovjeka od zakvačka ili ugruška. Iqra wa rabbukel Uči, plemenit je gospodar tvoj. Allazi bil kalem koji poučava čovjeka peru. allama al insane ja'lem koji poučava čovjeka onome što ne zna. Ako je prva naredba bila uči, čitaj, a nije bila prva naredba vjeruj, to je znak da ne može biti dobar musliman i muslimanka koji ne uče. Koji nisu dobro obrazovani. Koji nisu svakodnevno u procesu edukacije. Fa'alam i znaj ennehu la ilaha illallah. Da nema Boga sem Allah. Ostagfir li zembik i traži oprost za grijehe svoje. Bez znanja fa'alem, znaj Bez znanja ne može čovjek biti vjernik. Jer trebaš spoznati ko te stvorio, ko te obskrbljuje, ko te štiti, ko ti daje sve što imaš i zrak koji udišeš i hranu koju jedeš i vodu koju piješ i porod koji imaš i sve što imamo na Dunjaluku, to nam je Allah dao. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ I o blagodatima gospodara svoga kazuj. Stalno neka nam je na ustima Alhamdulillah Hvala ti Allahu na svemu što si nam dao. Stalno da nastojimo kad nešto vidimo i kad nam se dopadne da bude maša Allah. A ne nažalost kako mnogi joj, aj, uj i svašta nekakvih izgovora za koje nema nikakvog sevapa. Ali kad kažeš maša Allah, što Allah hoće daje, diviš se Allahovom stvaranju, zato ćeš biti nagrađen. وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ A Allah kaže, ako budete zahvalni, ja ću vam još više povećati. Allah iz obilja svoga neizmjerno daje. Samo je važno da mi shvatimo koji su to uzročnici našeg uspjeha ili koji je to način da kvalitetno idemo dunjalučkim putem i da postignemo dobro i ovoga i budućeg svijeta. Draga braćo, imamo jednu vrstu muslimana koji su u svom govoru žestoki, u svojim raspravama neumorni, ali u svojim dijelima neprincipijelni. Je li dovoljno samo nešto znati? Ili je li dovoljno samo to pokazivati kad ste u džematu, a kad se vratite kući potpuno druga situacija? Ako nas Allah uči da je Islam vjera mira, da je selam pozdrav mira, da je Islam taj koji nas uči kako da proživimo dunjaluk stabilnim hodom, šta se onda dešava sa ummetom? Ogromna je onda razlika između znanja, teorije i praktičnog života. Kako da nastojimo primijeniti prvu objavu. Allah nam naređuje znanje, a naša djeca loše uče u školi. A djeca iz vjerničkih porodica, zapamtimo dobro i analizirajmo, djeca, nažalost, velikog broja onih koji idu u džamiju, u školi, školu, u školi su loši učenici. To nas puno žalosti. Kako je onda moguće da taj koji obavlja namaz, koji klanja, da nije elementarnu, osnovnu, najbitniju stvar ugradio ili nastojao da ugradi u svom djetetu. A to je ljubav prema nauci. Bez nauke, bez ilma, bez kvalitetnog znanja nema kvalitetnog vjernika, niti dobrog čovjeka. Međutim, kako god ptica ne može letjeti sa jednim krilom, ne može ni osoba koja samo ima znanje biti dovoljna, dovoljno odgoje, dovoljna kao kompletna ličnost, nego je potrebno da bude i odgojena. To je drugo krilo da bi onda bila kompletna ličnost. Što znači da odmah nakon znanja to treba da prati odgoj. A najbolji odgoj će dati roditelj koji se lijepo ponaša. Koji unutar kuće pokazuje svojoj djeci da ima sabura a ne doga dijete nešto pita, de Boga ti pusti me, umoran sam. To nije dobar pristup. Ili majka je pristavila kahvu, komšinica došla i još usto cigaru kad ne uzubila pripale. Mama treba mi ovo, haj sine na ulicu, tamo te čekaju tvoji. I šta će dijete na ulici pokupiti nego smeće? I onda se iznenade roditelji, kaže pa šta se desilo, Efendija, možeš li mi pomoć, ja ne znam šta se, ali pazite kad obično roditelji dođu i kažu odjednom desilo sa mojim djetetom. Ništa se ne dešava odjednom. Nego je to kontinuitet jednog lošeg i pogrešnog pristupa. Ako želimo da kao zajednica muslimana budemo napredni, onda je vrlo važno da zapamtimo da svakodnevno trebamo učiti Kur'an. Obilazeći naše džemate, razgovarajući sa našim ljudima, ustanovili smo da oni koji idu u džamiju redovno, nažalost vrlo malo uče Kur'an. Vrlo malo znaju u prevodu značenje Kur'ana, a da ne govorimo o tefsiru ili komentaru Kur'ana. Vrlo malo čitaju hadise poslanika sallallahu alaihi sellem. I kada čovjek prihvati vjeru, sa ograničenim znanjem prijeti opasnost da je onda nakaradno tumači, da je nakaradno shvata. I onda umjesto da bude reklama za, bude reklama protiv. I zašto onda mi kao muslimani trebamo se izvinjavati čitavom svijetu zato što su neodgovorni pojedinci uradili nevaljala djela? Mi nemamo potrebu nikom se izvinjavati, ali imamo potrebu da budemo principijelni. Imamo potrebu da budemo stabilni, čvrsti. Ako vjerujemo, draga braćo, ja još jednom postavljam pitanje, ako zaista vjerujemo da je Islam kompletan sistem života, da je to najbolji put, da je Kur'an uputa i lijek do sudnjega dana, da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem poslan kao milo svjetovima, zašto onda nismo zadovoljni sa Islamom? Ako i u jutarnjem i u večernjem zikru izgovaramo raditu billahi robba, zadovoljan sam da mi je gospodar Allah, obil islami dina, da mi je islam vjera, bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Nabijan wa rasula, zadovoljan sam da mi je Muhammed sallallahu alaihi wasallam vjerovjesnik i poslanik. Zašto se ne ponašamo u skladu s tim? Zašto? Postavlja se mnošto pitanja. Zašto puno bošnjaka ne može i nema para da zakolje kurban za kurban bajram, ali za prvi maj imaju. Obavezno se peče janje. Zašto u dušama nekih je tolika tjeskoba kad za Bajram treba kupiti hedije, ali za rođendan to čine. Tolika je sad nastala pošast da muslimani, bošnjaci slave rođendan. Čak oni koji idu u džamiju, a znaju da je to nemuslimanski običaj. Da ništa sa islamom nema. Onda je to meni znak da nismo zadovoljni sa islamom. Ili čini nam se da to što je u islamu nedovoljno da bi naše dijete bilo sretno i zadovoljno. Od sitnica se sastoji život na Dunjaluku. I neko će kazati pa to je sitnica, nije to neka bitna stvar. Jeste sitnica u početku, kao što vatru kada ložimo ne ložimo balvane, nego prvo ubacimo triješće. Pa onda malo veće komade, pa veće, na kraju kad naložiš možeš i balvan staviti, on će izgoriti. Što znači da u početku čovjek krene sa sitnicama i čini mu se pa nije to neka krupna stvar. Ma hajde malo da se djeca okupe i provesele. Hajde nije to nešto puno. Naravno nije puno za rođendan, hajde onda da napravimo i za 8. mart. Pa eto, to je praznik žena međunarodni, pa de bogati neka žene malo izađu da se provesele, pa nek bude malo i muzike i alkohola, pa onda kad dođe do rastave braka kaže šta se desi? Pa ti si to učinio i dozvolio da kola krenu nizbrdo i da to lagano, malo pomalo i onda kad krene nizbrdo, gotovo je. Pa hajde malo novu godinu slavit, pa hajde malo prvi maj i onda malo pomalo, malo pomalo naš život uopšte onda više ne liči na život iskrenog muslimana i muslimanke. Draga braćo, kada pogledamo period u kojem je poslanik sallallahu alaihi wasallam živio na Dunjalu on je mnoštvo postupaka svojih ashaba ispravljao. Samo se sjetimo kada je jednog dana došao Omer radijallahu anhu da se požali poslaniku alaihi selam, da mu Alija nije nazvao selam. Prošao je, kaže, pored njega nije mu nazvao selam. Ali su oni imali poslanika alaihi salatu Selam koji je bio najbolji odgajatelj on je učitelj svih učitelja, pedagog svih pedagoga. Poslanik Ali Selam nije htio presuditi, nego poziva i Aliju radijallahu anu. Pita ga zašto nisi Selami Omera. A on kaže Allaho poslaniće, zar nas nisi poučio da onaj koji prvi nazove selam, da će mu Allah sagraditi kuću u džennetu. Ja sam želio da moj brat Omer zaradi tu nagradu preko mene. I Omer se rasplakao, subhanallah. Rasplakali su se i ashabi. Da li mi istinski želimo jedni drugima takav hajr? Da neko na tebi zaradi sevap ili ti da preko nekoga zaradiš i ti i on sevap. Da se trudimo da želimo dobro jedni drugima. Jer poslanik alaihi salatu wasalam nije bio grub. Kako sam jutros pogledao jedan interesantan klip. Vanjštinom čovjek može pokazati da slijedi poslanika sallallahu alaihi veselem u određenim segmentima vanjštine, ali da nije shvatio suštinu o kojoj poslanik Ali Selam govori da će najbliži njemu na sudnjem danu biti oni koji su najljepšeg ponašanja. Ahsenuhum ahlakan. Najboljeg ponašanja koje, koje. I taj koji je imao vanštinu izgled muslimana, grubo je postupio prema jednom drugom koji nije imao te obrise. Međutim, kad su došli u Abdesthanu, ovaj drugi mu prinosi lijepo papuče da mu ukaže čast kao bratu muslimanu i da mu pomogne. I onda se ovaj zamislio i postidio što je onako grubo postupio prema njemu. A Kur'an kaže وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ A da si bio grub, osora srca, osor, oni bi se razbježali od tebe. فَعَفُ عَنْهُمْ oprosti. Ostagfir lehum i traži od Allaha da im oprosti. Wašavirhum fil amr i savjetuj se sa njima. Draga braća, nemojmo biti grubi jedni prema drugima. Udjeljujmo hedije da bismo se voljeli jedni drugima. Ako nemamo ništa da udjelimo, onda makar osmije, makar toplu, lijepu riječ, utjehe i razumijevanja. Pokažimo svojim dijelom, pokažimo svojim ponašanjem kako se musliman treba ponašati pa da se drugi ugledaju na tebe da kažu kada vidim ovu porodicu kako se lijepo ponaša i ja bih volio da budem poput njih. Zamislimo se da li smo mi lijep primjer drugima. Da li smo mi kao kompletna porodica lijep uzor da drugi kažu vidite kako su oni fini, kako se muž i žena poštuju, kako lijepo djecu odgajaju, kako ta djeca nikome nisu nažao ništa učinila, kako su kompletno napravili, organizovali kvalitetno život. Ako želimo bilo koga kritikovati, prvo pogledajmo sebe u ogledalo jesmo li mi kompletni. Ja molim Allaha uzvišenog da nam Islam učini najdražim u prsima našim, da nam vjerovanje ukrasi u srcima našim, a da nam omrzne nevjerovanje, griješenje i svaku vrstu razvrta. Molim Allaha uzvišnog da uputi našu djecu na pravi put, da ih sačuva teških bolesti i teških iskušenja i da ih sačuva fitneta i u periodu života na dunjaluku i fitneta u kaburu. Molim Allaha uzvišenog da sve nas sačuva od džehennemske vatre i da nas milošću svojom uvede u džennet. Amin. Aqulu ma sami'tum واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم